Ovaj kurbanski bajram je prilika da iskažemo vjeru naše pravca Ibrahima, ali i salatu wassalam, da iskažemo spremnost da se žrtvujemo za Allahu te bareke o ta'ala vjeru, da budemo spremni da žrtvujemo od svog imetka ono što će nas približiti Allahu subhanahu wa ta'ala između ostalog da prinesemo žrtvu kurban kako bi se posjetili na naše praoca, oca tevhida, oca monoteizma, koji je sav svoj život od djetinstva do kraja svoga života potvrdio da je bio monoteista, da je bio muvahidu Allaha subhanahu wa ta'ala i da se je žrtvovao i bio sprema da se žrtvuje za ovaj din. Nema sumnje da je Bajram velika prilika za radost Jer mi muslimani samo se veselimo kada Allah subhanahu wa ta'ala to dozvoli i njegov poslanik sallallahu alaihi wa selleme a puno je prilika kada možemo biti veseli i na kraju krajeva jedino su vjernici istinski veseli i jedino su oni istinski raspoloženi i oni ne žive ni od kakvi umjetni događaja izmišljeni raspoloženja, pa da na taj način se raspoloži, kao što je nažalost se desilo i ovoga Bajrama, naši izgubljeni bošnjaci, nakon ovoga potpisa i popisa, koji će vjerovatno rezultirati onako kako ne ide nama u prilog, jer se on drugačije ne bi sprovodio, kada bi neko pretpostavio da ćemo mi opet izaći kao pobjednici. Ovo je samo bila još jedna epizoda i drama da mi sami sebi potpišemo da nas na ovim prostorima nema i da nekog drugog legalizujemo koji još ni noževe dobro nije od naših glava i vratova naše braće i sestara obrisao. A onda i na ovaj Bajram ponovo tražimo lažno zadovoljstvo i sreću u nekakvom futbalu, pa pitam sve pametne ljude, ima li računa zbog flopte da se izgubi nokat jedan, a kamo li da poginu trojca mladića koji su u punom tijeku mladosti, koji su mogli da doprinesu svom ahiretskom plasmanu, na drugim poljima puno više. Zamislite i postavite sebi pitanje, voli li Allah takve cirkuse na kojima pošnjaci traže svoje zadovoljstvo? Allah ne voli griješenje. Allah ne voli ono što pravi poremećaj među ljudima. Allah ne voli nemoralne ljude, koji puno psuju galame i uzbiću i viču i koji raznim vidojima kockanja kao što je i samo natjecanje u futbalu izazivaju Allahu subhanahu wa ta'ala sržbu. Nije šala preći 1700 km da bi se galamilo i dotamo i otuda dokle je bio eđel i navijalo i nekakve izmišljene parole se izgovarale dajte mi samo jednu dunjalušku korist koju su vidjeli ova tri mladića koji su skončali svoj život. Da o ahiretskim ne govorimo nikako ili nema. Kakva to može biti dunjalučka korist da čovjek ode 1700 kusur kilometara da potroši toliko iz svog novčanika i da na kraju potroši svoj život na tom putu. Zbog čega, draga moja braća? Šta je taj čovjek? Šta su ti smrtnici dunjaluški hajrovali? Oni su dunjaluški pravi gubitnici. Oni su i metak potrošili. Oni su auto upropastili. Oni su svoj život uhelačili. A kako će biti na ovome svijetu? Samo Allah te bareke u ta'ala zna. Ono što nas malo raduje, pa želimo i to malo da istaknemo danas. Navodno se priča da su dvojca od tih mladića klanjali pet vakat namaza. To je i žalost i radost. da klanjač ide i sprovodi toliko vremena, a veliko je pitanje kako je mogao svoj namaz izorganizirati. Vjerovatno je ako je bilo namaza, onda je to bilo. Samo Allah zna u kakvom stanju. Pa oni možda, Allah najbolje zna kad tad, da se ispasi. A mi nikome ne garantujemo ni džennet ni džehennem, osim pravim nevjelicima kada naiđemo pored grobova nevjenika, od sunneta je da kažemo Ebširu bin Nar, radujte se džehennemskoj kazni i mi vjerujemo koje god umro kao nevjenik da je u džehennemu. A za one koji su imali šartove islama, stvar prepuštamo Allahu subhanahu wa ta'ala, Jer Allah dželle šanuhu kaže inna Allaha la yaghfiru an yushraka bi. Allah nikom širka oprostiti neće. Wa yaghfiru ma dun zalika limen yasha. A oprostiće mimo toga kome bude tjeo. Pa mi molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da i ovaj događaj bude ibret našoj omladini. Da svak sebi postavi pitanje I to je dokaz da čovjek ne zna kao što Allah subhanahu wa ta'ala tvrdi da samo Allah Đerlešanu zna pet stvari, niko drugi. Inna Allah inda u ilmu sa'a. Allah samo zna kada će sudni dan. O yunesilu l'gajf ispusta tu beričetnu kišu. Wa ja'lemu ma fil arham. I samo Allah zna šta je u maternicima. Ona ma tedri nefsu ma da teksimu gada. Ne zna čovjek šta ga sutra čeka. Oma tedri nepsum bi eji adin tamut. I ne zna čovjek da će u Poljskoj umrijeti. Ne zna čovjek, nije znao taj bosanski mladić da će ostati njegova, njegovo tijelo možda, ali njegov je eđel određen tamo. To samo Allah subhanahu wa ta'ala zna. A osnova je da čovjek umire na onome na čemu je živio. Pa ko je umro, ko je živio na vijački, umro je na vijački. Ako živi za uzdizanje la ilaha illallah i prosperitet Islama i žrtvuje se kao musliman, Allah subhanahu wa ta'ala će ga sačuvati, inša Allah, da ne umre na stadionima, da ne umre za televizijama, da ne umre, da ne umre na pokuđenima kamoli na haram mjestima. Zato molim Allaha tebareke ve taala da i ovaj kurbanski bajram bude jedno veliko buđenje ummeta. Treba ummet da zna da jedino mi koljemo sa milošću, jedino mi obaramo životinju i okrećemo je prema kibli i učimo tek I spominjemo Allahovo ime Bismillah. Allaha dozivamo. A onda naoštenim nožem životinju ne mučimo. Neka zna ummet da je ummet kao sam na planu da budu kurbani. Neprijatelji Islama svaki dan kolju. Od Indije do Afrike i Azije. A i Evropa se nema čime pohvaliti, osim sa velikim zločinima, kako je umrljana i crna njihova historija. I ne treba da umet misli da će nevijenici promijeniti niti boju, niti kožu, niti narav. Oni će, kada budu klali, nimalo milosti neće imati. Oni neće Allaho ime dozivati, Oni će gledati da njihova žrtva što više bola osjeti. Takvi su nevjernici. A nama je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da budemo milostivi prema životinjama. A šta mislite onda prema insanima? I zato je poruka Bajrama da ljudi budu žrtva za islam. U protivnom bit će oni žrtva a neće nikakve koristi od Islama na kraju krajeva imati. Draga moja braćo, i ovih dana dok smo mi se veselili, i Bajram je i veliki obred, i tako treba, i dok evo iščekivamo naše hađije koje se trebaju ovih dana vratiti, inša Allahu sa hađem brula, sa onim potpunim hađem, koji je primjer kod Allaha subhanahu wa ta'ala, pa mi molimo Allaha Đerlešanu da se svaki hađija sa ovom titulom ponosi, a nikako s tim što će neku posebnu namjensku hađijinsku kapu donijeti ili nekakvu titulu odnekle pokupiti, nego da se ponosi i moli Allaha subhanahu wa ta'ala da mu Allah to dijelo primi, i da to bude potpuno čišćenje od njegovih grijeha, kao što ga je majka rodila. A hulu kao li hada ostavila li volekom fa stavfiruhu, innahu huva gafur rahim, wa ahiru da'vana, ilhamdulillahi rabbil alamin, fa stavfiruhu, innahu kana gafara. Thank you. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Mi se vraćamo našem ustaljenom serijalu gdje govorimo i pouke i poruke i ibrete iz ratovanja našeg učitelja Resula Muhameda sallallahu alaihi ve selleme vadimo kako bi sebi i drugima dali do znanja kako se sprovodi ovaj propis Islama da to nije nikakvo kaubo, kaubovanje ili vođenje nekakvih kaubojskih filmova i onoga što Allah subhanahu wa ta'ala ne voli, nego da je to ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Danas ćemo govoriti o takozvanoj bitki, bitki Benimu Stavaku. Ovo je jedan narod koji je živio na putu ka Meki. Dobrim dijelom odaljen od Medine. Benimu Stavak je bio u velikim vezama sa Ensarijama, imao je velike trgovačke poslove sa njima, poslovanje, ekonomisanje, A ujedno i kada je Resul sallallahu alaihi ve selleme došao u Medinu, oni su bili pod ugovorom, iako su bili nevijednici, da neće biti u ratu sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi ve selleme, to jeste znači oni su pod ugovorom. Međutim, prije same bitke na Uhudu, oni su izdali ovaj ugovor i prekršili ovaj ugovor i počeli da izdaju muslimane i da izdaju informacije mušicima Meke Kureševićima, pa je to samim tim dozvolilo da Allah poslani čim dođe na red pitanje Benu Mustalaka okrene se prema njima i završi sa njima i ukine njihov fesad na zemlji. Pored svega toga što oni znaju da muslimani kada potpišu ugovor da se toga moraju dobro držati, pored toga što su ugovor prekinuli i muslimanima nož, jel tako u leđa pokušali zabosti, oni su ne samo to, nego prijetili da će oni doći u Medinu sami i da će napasti Allahu, a poslanika sallallahu alaihi ve selleme. Pa kada je Hudejfa ibn Jeman sa svojim rođakom bio na tom putu, čuo je ove informacije. I to je razlog što Hudejfa ibn Jeman nije bio na Bedru. Imao neki trgovačkih poslova, a znate da je Bedr bio spontano. Pa je donio ove vijesti Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallame, pa je Resul alaih sallatu wa sallam ubrzanim tempom opremio muhađere i ensarije i otišao njima na njihov mejdan, ne čekajući da oni dođu i da pokušaju napasti Medinu i muslimane u Medini. Prva povuka i poruka iz ove bitke, draga moja braćo, jeste da je dozvoljeno iznenaditi neprijatelja. Kojeg Neprijatelja onoga koji je bio u nekakvom savezu pa prekinuo savez i koji je prije toga imao priliku da se upozna sa islamom i bio pozvan u islam. Znači ovakvom ne treba najavljivati borbu samim tim što je prekinuo ugovor. A prije toga je upoznat sa islamom i bio pozvan u islam i to sve odbio, dozvoljeno je iznenada napasti ovakvog neprijatelja kao što je to uradio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada su se oni najmanje nadali onda im je vojska islama došla i za kratko vrijeme ih porobila i do ratnog mnogog ratnog plijena došla Allah subhanahu wa ta'ala ovakvim vrstama ljudi neprijatelja i njihovim fitnetima kaže وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ I bori se protiv oni i bori se protiv njih sve dok nereda ne nestane. A kućeš veći nered kada ti ljudi spletkare i kada ugovore prekidaju, to je pravi fesad na zemlji. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ Dokle ta borba ide? dok sva vjera ne bude samo Allahu subhanahu wa ta'ala, pa ili im tehav, pa ako oni prestanu, ne čine više nered na zemlji, a ne moraju biti muslimani, fela udvane illa ala zalimin, onda nema neprijateljstva, u smislu nema napadanja i ubijanja, osim one koji to zaslužuju, koji su, znači, pravi silnici na zemlji. A na drugom mjestu Allah subhanahu wa ta'ala kaže, وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين i borite se i borite se na Allahovome putu protiv oni koji se protiv vas bore ولا تعتدوا على granice u toj borbi ne prelazite إن الله لا يحب المعتدين jer Allah ne voli onoga ko prelazi granice Znači u borbi imaju granice koje je postavio Allah subhanahu wa ta'ala. I njegov Resul sallallahu alaihi wa sallam i tu ne smije da bude bandovanje i življavanje nego samo onolikom vjerom koju je Islam ograničio i koju je Islam propisao. Draga moja braćo, Venom Ustanak i ovo mjesto je bilo mjesto podobno za opasnu skupinu koja se prodaje pod iman i krije se iza prekrivača imana, a u stvari nosi kufru svojim prsima, to je mezheb koji se zove munafički mezheb, skupina ljudi koji, koja rovari i koja želi da muslimanske safove oslabi. Pa je ova, ovaj moment isto tako bio zgodna prilika za munafike da pokušaju na bilo koji način onu poznatu i staru parolu ubaciti, a to je zavadi pa vladaj. To jeste napravi nered u srcima ljudi, pa onda se u takvom stanju može svašta još usput odraditi. Ovo je vezano za dvije skupine ljudi, koje su braće spomenute u Kur'anu. Vi ste čitajući Kur'an naišli na Al-Muhađirun, Al-Ansar, na Muhađire i Ansarije. I Allah subhanahu wa ta'ala ističe ove nadimke. I pohvalno je da se čovjek zove Muhađir. Muhađir je onaj koji se zbog dina iseli na Allahom putu. Ansarija je onaj koji pomaže din pa ne znaš koje stanje bolje. Onaj ko se iseli znači pokazao iskrenost, a onaj ko dočeka i svoju kuću i svoj novčanik otvori i on je isto tako praktično pokazao svoju iskrenost. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ističe i muhađene i sarije i garantuje jednima i drugima džennet. Međutim, ako se ova imena zlo potrebe, onda Islam ima svoj stav po tom pitanju. Kao što čovjek može zlopotrebiti Kur'an, pa ga učiti mrtvima, učiti ga za pare, pisati sa njim zapise i okretati Kur'an naopako, pisati ga samo po levhama da se ljudi dive, a on je objavljen da se po njemu živi, isto se tako može zloupotrebiti kjaba, pa oko nje kao što je prije bilo, sada tako nije, poredati kipova koji se obožavaju mimo Allaha Đerlešanuhu, tako se može zloupotrebiti i epitet ili nadima koji se zove Ensarije i Muhađen. Pa je došlo do male svađe između dvojci jednog iz redova Muhađina i jednog iz redova Ensarija, pošto je Ensarija više bilo na venomu stavak, a njihovo je pravo mjesto Medina i tamo i puno ima, onda su munafici ovu malu svađu pokušali da iskoriste da bi metež u srcima vjernika obje, obje skupina ubacili. Allah subhanahu wa ta'ala prije toga da najavimo i spomenemo ističe ove dvije skupine pa kaže وَسَابِحُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم kaže oni prvi والسابقون الأولون oni prvi prvi من المهاجرين والأنصار od muhađira i od ansarija والذين تبعوهم بإحسان i oni koji su ih slijedili u činjenju dobra radi Allahu anhum wa radu an Allah je sa njima zadovoljan i oni su Allahom zadovoljni وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارِ Allah je takvima pripremio džennetske baše ispred koji rijeke teku. Halidine fiha, u takvim džennetima će oni zauvijek ostati za ebeda, dalikel feuzul adim, a to je najveći triumf. Znači Allah subhanahu wa ta'ala ističe, ističe muhađe i sarije i garantuje im džennet zbog onoga što su žrtvali na Allahom tebareke u ta'ala putu i svakome onome koji slijedi. Međutim, u ovome problemu počeli su ljudi da govore o Ensarije, a drugi su rekli o Muhađiri. Abdullah ibn Ubej, vođa Munafika, je to sve pripremio zajedno sa svojim saveznicima, ostalim bolesnicima, da pokuša zavoditi dva tabora muslimana. Pa kada je Resul sallallahu alaihi ve selleme ovo čuo, kaže Ma baru da'vetin džahilijetin u ana bejna pohurikum. Kakav je ovo džahilijetski poziv? Nazvao je Resul sallallahu alaihi ve selleme ovakav način džahilijetskim stavom. U ana bejna pohurikum, a ja među vama. Ja s vama, a vi se pozivate ponovo džahilijetu. Da'uha fe innaha muntineh. Ostavite takav vid džahilijeta. To je nešto što je ružno i što je odratno. Pa su se Ansarije prisjetile i muhađeri se prisjetili i znali su da je ovo bila prilika munafika da pokuša zavoditi dva tabora muslimana. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala ovdje razotkrio munafike i da znate upravo na denom ustanaku je objavljena poznata sura Al-Munafikun, gdje Allah subhanahu wa ta'ala razotkrije ove, ove bolestnike, čija će upala trajati od sudnjega dana, shodno prilikama on će pokušavati da među muslimanima naprave više tabora i da ih međusobno zavadi. Zato je pouka i poruka sa Benom Ustanak između ostalog da pomaganje u ratu ide u dva pravca. I uvijek pomaganje ide u dva pravca. Po riječima Resula sallallahu alaihi ve selleme, unsur ehake dajmen wa madluma, pomogli svoga brata, bio on onaj koji čini zulum, ili onaj kome se čini zulum. Ijekun zalimen farduduhu an zulmihi, uijekun madlumen farsuruhu. Ako bude zalim, ako bude silnik, onda ga zaustavi, ne daj mu da taj zlom čini. A ako bude vazlumen, ako bude onaj kome se čini zlom, njega moraš pomoći. Pa mi muslimani uvijek dijelimo pravdu, bez obzira o kome se radi, ne damo zalimu da čini zlom i spriječimo ga u tome. A gledamo da mazlum onome kome se čini zlom, da on svoje pravo dobije. I zato Allah subhanahu wa ta'ala u društvenoj suri Al-Uđurat spominje kada se dvije vjeričke skupine slučajno zavade šta treba uraditi. وَيُمْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا Ako se dvije mu'minske skupine slučajno poguraju, dođe do nepredviđenog rata između njih, a ovo ne može doći osim da munafici potpale fitil fitne, Oni to rade i to je njihov zadatak. Da vjedičke skupine zavade. I ovdje Allah želešanu jednu i drugu skupinu naziva mu'minskom. A ne jednu kafirskom. I pa i fetani minel mu'minine kvetanu. Ako se dvije mu'minske skupine pobiju, fa aslihu bejnehuma, morate napraviti slah bejnehuma, morate izmiriti. I na kraju će se pokazati ko je na istini, pa se istina mora pomoći, a pokazat će se ko je manje na istini ili nikako na istini, pa se on mora u svom zulu spriječiti. U svom zulumu spriječiti. To je stav Islama. I tako Islam rješava, rješava probleme. Kada je objavljena sura Al-Munafekun i kada je Abdullah ibn Ubej pokazao svoje pravo lice zajedno sa svojim munaficima, Možete pretpostaviti šta je Omer tražio. Nije tražio amnestiju za ovoga nevijenika, nego je tražio da mu on svojom rukom pa kaže Ja Rasulallah, dani vaktuduhu, dozvoli mi o Allaho poslaniće da ga ja ubijem, da mu ja svojom sabljom glavu otkinem. Pa kala Rasulullah sallallahu alaihi ve La hatta je tahaddetu nasu anna Muhammeden jaktula ashaabe. Nemoj o mene tako da uradimo. Jer će narod početi da priča eno Muhammed ubija svoje sredbenike. Draga moja braća, ovo je jedan od dokaza da su monafici, pogledajte, danas ljudi se bucaju prsa, su vjenici, odu da navijaju na utaknicu. Dakle, ne odu da povognu muđahide u šam ili da pomažu na drugim frontovima. Ti isti ljudi koji su otišli da pomažu navijačku ekipu ili da navijaju za Bosnu i Hercegovinu, predpostavlja se da je mal broj njih kurban zaklalo. Pa eto, pogledaj ko je na kraju bio kurban. Znači, čovjek se negdje mora žrtvovati, ali ovi munafici u vreme poslanika sallallahu alaihi ve selleme, Pogledajte ih, evo i na Benu Mustalaku. Krenut će oni na tebu. Evo čuli smo da su bili na Uhudu. Biće oni u biti Ahzab. On će ju na Hunein krenuti. Oni kreću. Oni imaju svoj specijalan zadatak. A danas vjernici koji se bucaju prsa su vjernici. Ne možeš i nigde istirati. Takvi vjernici ne mogu pet puta da klanjaju džematu a i dalje tvrde su vjernici, i to has muslimani. A pogledajte ovi munafika, kodni namaz u džematu nije bio upitan. Kodni odlazak u bitku nije bio uputan, upitan. Oni idu u bitku, ne sa ciljem da postignu Allahovo zadovoljstvo, nego da postignu šeitansko zadovoljstvo, da odvrate od Allahova puta, da naprave nered na zemlji, Pa zato je Allah subhanahu wa ta'ala objavio upravo na ovome mjestu, na Benomu Mustaraku, objavio suru El Munate u kojoj Allah subhanahu wa ta'ala kaže samo ćemo onako na preskok određene ajete da vidite kako je to sve povezano. Kaže uzvišeni bismillahirrahmanirrahim, Ida ja'ek el munafikuna kalu nešhedu inneke la Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Dolaze ti munafici kažu: Mi svjedočimo da si ti Allahov poslanik. Allah zna da si ti Allahov poslanik. Allah svjedoči da oni laži, lažu. Šta je dokaz? Ittahadu aymanahum junnata wa saddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Uzeli su kao zaštitu zakletve. Kletu se puno. Wallahi, tallahi, billahi. Zato neko se svako pripazi. Danas se ljudi kletu Allahoma lažu. Ovo je nezamislivo u islamu, braću. Ne smije čovjek ni da pomisli da laži. A kamo li da se Allahom zaklinje, a opet pored toga laži. Čak sam čuo ljudi koji kažu neka je Allahovo prokletstvo na mene, a opet lažu. Neka me džehennem prži, a opet lažu. La haula wa la kuvata illa billa. Ja sam ubijeđen da ovo najveći mušnik meke ne bi smio izgovoriti. Oni su se kleli Allahom i Ebu Sufjan kad je bio kod Hirakla, ništa nije smio slaga, tako su odgajani. A danas ljudi koji su u prvim safovima, dok otvori usta, usta slaži. Pa jedino što je spriječilo munafike da ne budu, znači, dokrajčeni je to što su se puno kleli i što im je to bio sitar džunne. Džunneta pa sadu anse bilila. To im je bio zastor pa da mogu odraćati od Allahova puta. Naime, dođu i kažu mi svjedočimo da si ti Allahov poslanik. Šta to znači? Šta će im sad kazati? Vjernici! Vjernici! Allah kaže da oni lažu. I tehadu ejmanehum džunneta posadu an se Oni se samo lažno zaklinju. I to im je pokrivač. I to im je zasno da bi mogli odraćati od Allahova puta. Ružno je kako postupaju. Dalike bi ennehum amenu thumme kefaru. Fal tubi ala kulubihim fehum lajet kaun. Oni su vjerovali pa s ovim svojim postupcima izdavanja i laganja i petljanja postali nevjernici. Pa je Allah pobjara ponubim, zapečatio njehova srca. I šta vam je ovdje čudno da je neko na kraju postao munafik, a možda je jedno vrijeme bio iskren, Pa nema zagu je zada Allahu kudubehum. Wallahu la jehdil komel fasiqin. A kada su oni počeli da skreću, Allah je njihova srca skrenuo. Allah ne voli narod koji griješi. I zato mi u našim dovama moramo dobiti. Rabbena la tuzik kulubena bade idh hedejtena u heblena mille dumke rahme inneke antel vahab. Gospodaru naš, ne daj da naša srca skrenu. Nakon što si i ti uputio, ti si da darežnji, ti daješ uputu, Pa jedna od najvećih dova i najčešćih dova Resula sallallahu alaihi ve sellem je bila Allahumme ja muqalliben kulub, tebit kulubena ala dinik. O ti gospodaru koji okreće srca ljudi, ustabili moje srce na tvojoj vjeri. Zato, dragi moji brate, do nifaka se može doći kako brzo, a do imana se ne može doći brzo. Jer te šeite na tom putu presreći, i odvraćate na tom putu, a ako kreneš putem nifaka, znaj da će ti on krčiti puteve i vidjet ćeš kako ti sve ide ovako. Slago jedno pa ti uspjelo, slago drugi put pa ti on to sve sakrio, treći put, 50. put i onda ćeš se ponašati kao što kaže jedan čovjek koji za sebe tvrdi da je izašao iz imana i godinu dana bio bez imana. I kaže šta ću ja kad je Allah srce zapečatio? La haula wa la illa billah. Zato da ga moja braćo, treba povesti računa šta je sa našim srcima. I ova sura Al-Munafikun je veliki ibret nama do sudnjega dana da će oni koji su bolesni srca tražiti oni koji imaju šubohate. I oni se nađu. A oni koji su čisti srca, Oni će tražiti oni koji one koji imaju jekin i oni će se naći. Zato molim Allaha te bareke ve taala da budemo u prvom taboru, a nikako u drugom taboru. Šta je cilj munafika, draga moja braćo? Cilj je naprave nered. A zašto Resul sallallahu alaihi ve selleme nije kažnjavao? Hatta la je tahaddefu nasu anne Muhammeden jaktu ashabe. Samo da ne bi ljudi rekli, eno Muhammed sallallahu alaihi ve selleme ubija svoje ashabe. Pa se tu važu u koristi šteta. Onoga momenta kada se za nekoga dokaže da je munafik. Ima šerijat svoj stav po tom pitanju. I zato se treba čuvati munafikluka jer je on opasniji na kraju krajeva oširka. širka Jer će mušik jednoga dana se možda i pokajati jer on je vidljiv a munafik će biti obmanjen. I zato Allah subhanahu wa ta'ala govori o munaficima. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَفْقَهُونَ Ponos pripada Allahu, njegovom poslaniku i vjernicima, ali nikako munafici ne znaju šta je to. Oni su obmanjeni, oni su izgubljeni i oni će na kraju na dnu džehennama biti strovaljeni kada se Allah subhanahu wa ta'ala toga sačuva. U ovoj bitki, Benu Mustarak, Rasul sallallahu alaihi veseleme, draga braćo, je zarobio puno ratnog plijena. Prvo se znao da je jedan ashab poginu i to nehotično ubio ga jedan sarija. Mislio da je i on od tog plemena. A oko deset mušnika ti nevjenika ubijeno, a blizu 700 je zarobljeno. Bilo je dosta robkinja, među njima se isticala jedna prelijepa robkinja koja se zvala Džuvajrija bin Harif, bin Harif, koju je tijel jedan ashab da uzme kao robkinu. Pa je onda Resul s.a.v. predložio da je ono slobodi a nakon toga da je oženi. I pogledajte šta radi Resul Islama. Njemu nije poniženje da jednu robkinju oslobodi, da bude slobodna žena, a zatim da je oženi. A vi znate šta rade veliki silnici i veliki, velike vojskovođe i neprijatelji Islama. Oni upravo zarobljeničke žene, zarobljenice kažnjavaju tim što se na njima iživljavaju i što ih ponižavaju i što im spolne organe odkidaju. Pa pogledajte razlike između islama i razlike između ostali zabuda. U ovoj bitki, draga moja braćo, kao što kažemo, bilo je puno robkinja. Islam daje pravo da ljudi, kada zarobe određene teritorije i ovladaju određenim teritorijama, da podijele ratni plijen. Između ostalog ratni plijen idu i žene, ali kaže na jedan dostojanstven način, a ne kao kod nevijenika koji se življavaju i tim ženama nikakvi prava ne daju, nego i siluju na stotine, na jednu ženu i tako dalje, dok u islamu nije tako. U islamu imaju robkinje, ali ta robkinja ima svoja prava, ima svoga vlasnika, ima nekoga ko se brine o njoj i ko mora da je zaštiti i ko može da je oslobodi i ko može da je iz tog njegovog prava datne drugom pod uslovima koji je postavio islam da to ne izađe kasnije na javašluk. To jedino opet ima, ima u islamu. Pa kada se to desilo, mnogi asabi su dobili robkinje, pa su onda počeli da se prirodnim putem čuvaju kako ne bi te robkine zatrudile. Ovo je još jedan ibret šta radi muslimanska vojska, a šta radi neprijateljska vojska. Koliko se samo na ovim prostorima rodilo kopiladi i rađa se i rađa se, rađa će se i ne zna se često, to najbolje znaju ovi u kantonalnoj klaonici u Bihaću, šta se sve dešava, Kada dođe čovjek koji ima više žena i hoće da registruje svoje djete i da kaže ja sam otac tog djeteta, onda se svi smiju i kesere. A kada dođe konobarca i kada pita ona žena tamo, Ajša, ako se ne varam, koja upisuje ko je otac ovom je djetetu, ona jadna ne zna i svi onda šuti. Niko se ne smije. I to je kao modjerno, a ovo je zaostalo djetetu pa je danas biti u poligamiji i stati za toga legalnoj, to je nasilje. I o tome je treba da se pobrinu jel, žene i zašte žena i tako dalje organizacije koje se bave pitanjem zašte žene. A ove koje su otr otrnjak i budu bačene na sveće historije, one su kao vodene i zaštićene na haula wa kuvata illa billah. Pa su se ashabi čuvali. Kako je došla njihova izreka, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Mi smo se prirodnim putem da ne dođe do začenja, začeća čuvali, a Kur'an je objavljivan. Pa su rekli to Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, pa to Allahu poslanik nije osporio. Iako je došlo mnogim rivajetima da je kazao da to, ako je Allah odredio da šta bude, da se šta začne, da to se ne može spriječiti. I to je tako i to znaju mnogi ljudi iz svog života. Mnogi ljudi koji se čuvali da ne dođe do djece, često su dobivali djecu. A oni ljudi koji sve pare potrošiši, da do djece dođu, često do njih ne dođu. To je dokaz da Allah stvara i kad Allah kaže nešto budi i ono bude. I zato mi kažemo tom čovjeku koji se često oholi, iz čega si ti postao? Pa znaš da si bio Ebu? Ništa. Ništa si ti bio. Ni ti, ni ja. Bio si kap. Pa je Allah dao iz te kapi sjemena da si izrastao u to što si danas izrastao. Pa za nije vrijeme da se zahvališ svome gospodaru i da budeš na blagodatima zahvalan. Allah je tvoj stvoritelj, daje život i smrt i stvara te u najljepšem obliku i njemu ti je povratak. Pa zato budi Allahov rob, budi Allahov vojnik Budi insan, ne budi hajvan. Budi ono što Allah voli, pa će te Allah subhanahu wa ta'ala počastiti sretnim životom na ovome svijetu, a onda pravim užitkom na onome svijetu koji je hajru wa abuka.